บุ๊กทูเก้าสิบเก้านเวคำแสดงความเป็นเจ้าของ ชัชตีวิบักติชัชตีวิบักติแมวของแฟนดิฉัน มาชาไมตรินีจีมันจร์ มा झ ् य ाตร त ् र ชีมัน म ाราเฮสุนั न ของแฟนดิฉันมาจ่ามิตรจ้กคุตรามาจ่ามิตรจ้กคุตราของเล่นของลูกดิฉันมาจ่ามุลันชีเขลนีมาจ่ามุลันชีเขลนีนี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันฮ่ามาจ่า สหกा र ् य ा च ा ओ व ् ह र क อาเฮฮ हा माझ्या सहकार्याचा ओव्हरकोट นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉันฮีมาจาสหการ์ยาชีคาร์อาเฮฮีมาจาสหการ์ยาชีคาร์อาเฮนั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันเฮมาจาสหการ์ยาเซ่กามอาเฮ हे माझ्या सहकार्याचे काम आहे กระดุมของเสื้อหายไป शर्टचे बटण तुटले आहे शर्टचे बटण तुटले आहे กุญแจโรงรถหายไป गॅरेजची किल्ली हरवली आहे गॅरेजची किल्ली हरवली आहे คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย साहेबांचा संगणक काम करत नाही साहेबांचा संगणक काम करत नाही ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงมุลีเจอายวดิลโคนอาเหตมุลีเจอายวดิลโคนอาเหตดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรมีติชาอายวดลันชาหรี कसा जाऊ शकतो मी तिच्या आई वडिलांच्या घरी कसा जाऊ शकतो बान सुठनोन घर रस्त्याच्या शेवटी आहे घर रस्त्याच्या शेवटी आहे अराय स्वित्झर्लंडच्या राजधानीचे नाव काय आहे स्वित्झर्लंडच्या राजधानीचे नाव काय आहे หนังสือชื่ออะไร पुस्तकाचे शीर्षक काय आहे पुस्तकाचे शीर्षक काय आहे ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร शेजाऱ्यांच्या मुलांची नावं काय आहेत शेजाऱ्यांच्या मुलांची नावे काय आहेत โรงเรียนของเด็กๆ ปิดเทอมเมื่อไหร่มูลันชาสุดยากะที่อาเหตมูลันชาสุดยากะที่อาเหตคุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมงด็อกเตอร์อันชีเบิดเนชาเวลากายอาเหตด็อกเตอร์อันชีเบิดเนชาเวลากายอาเหตเวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร संग्रहालय कोणत्या वेळी उघडे असते संग्रहालय कोणत्या वेळी उघडे असते